Andalusam Andalusam Andalusam Andalusam E sad imamo ovdje, znači imamo sunete od podni namaza. Pa nemamo puno, hajde da mi to završimo. Ovaj, e, sunete od podni namaza, kaže Varada enaha rakatan lijena nebija sallallahu sallam kane yusalli qableha rakatin badeha rakatin kaže, uh, ovdje govori o tome da li se klanjaju, znači suneti od podne, da li se klanjaju, ono, kao što kod nas, kao što Nefi radi četiri, od jedan put ili dva po dva, o tome govori. Pa kaže on, prenešeno je da, da, se, da se klanjaju, da se klanjaju po dva rekata, jer je poslanik sallallahu sallam klanjao dva rekata prije, dva rekata poslije. Što znači da se klanjaju po dva. Kaže, uh, wa sallallahu alaihi wa sallam, qableha erban, wa badeha rekatin, i klanjao je, kaže, uh, također četiri rekata prije, farza podne namaza i dva rekata. Znači, nema, nema vjerodostojnog hadisa na kojih se oslanja Hanefije i drugi koji su na tom stavu, da se, da se četiri rekata suneta prije podne namaza ili čak i kindije, potvrđeni sunet, da se klanjaju od jedan put četiri rekata. Njihov najjači dokaz to e, analogno na farz namaz. Znači, nima vredosno dokaza koji kazuje na to i ona hadiš što ima u njemu ima slabosti. Uh, <clears throat> Ispravno je znači da se klanja, da se klanja po dva rekata, se predaje selam na dva rekata. <clears throat> Kaže وقال صلى الله عليه وسلم من صلى أربعا قبل الظهر وأربعا بعدها حرم الله لحمه على النار i onda dolno navodi odakle taj hadis. Kaže, rekao je poslanik sam nekao klanja četiri rekata prije, prije podne, četiri rekata nakon podne, Allah, Allah će mu zabran, zabraniti njegovo mjesto vatri. <clears throat> gdje znači da ovdje je došlo neobično to da se klanja četiri rekata nakon nakon podne namaza. Za ovo da znamo ovo da se klanja četiri prije podne i dva poslije podne, ali se klanja četiri poslije podne. To je došlo u ovom hadisu, ovdje nije navio, tako nema niko da to. Nema koji hadis odakle. Hadis uglavnom ovaj, skupne učinjaka, taj hadis eh, diži na stepin prihvatljivog hadisa. Eh, da, da, da, se može rad po njemu, druga skupina učenjaka smatraju da, je, da ima slabosti, da je slab, i pogotovo oprećane sa ovim vjerodostojnim hadisom koji su Buhari i Muslimu. U svakom slučaju znači ovaj po nekima je prihvatljivo, po nekima po nekima je slab. Slab hadis u smislu toga što ima dodato ovo da se klanja znači mimo dva, što se klanja dva rakata nakon podne namaza se klanja četiri. On nije naveo da gdje hadis, hadis znači nije naveden u ovim poznatim zbirkama. Kaže fadl uh, arba qabla zuhri lenhu sallallahu alejhi ve sellem lamma sallaha wa dawama alayha sa'alahu abu ayyub an sabab pa je rekao i kaže četiri, e, vrijednost klanjanja četiri rekata prije podne namaza jer kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem klanjao i kaže ustrajavao na njima pa ga je pitao Ebu Ejub o razlogu toga pa je on govorio inneha sa'atun tuftahu abwabu sama'i fa ahbabtu an ya an yurfa li fiha amalun salih Kaže, to je vrijeme u kojem se, kaže, otvaraju ne, ne, vrata nebeska, pa, kaže, pa, pa ja volim da da se na moja djela znači da se da se moja djela podignu u, u tom vremenu znači a ovo se malo neobično što ču u podne u vrijeme podne mazda se podiže otvara nebeska mi znamo da se da da kad se tu dešava ja a sad na podne što vidim samo s te strane hadis vidi se da je slab a slab je Znači, hadis mhm. je slab i ovaj, bolje da ga nije spomenuo, ali eto. Neka treba i slabe hadise učiti. Da znaš da su slabe. Wa kane sa yusalli rekaatein ba'deha fi beti. Šta kažeš? To je jedina slab, slabe, sam tekst je sporan. Kane, wa kane yusalli rekaatein ba'deha fi beti, kada klanjao bi klanjao bi, kaže, dva rekata nakon podne namaza u kući. Jel tako? Jesmo tako učili? Kad je došao onih hadisma iz umdete lakano. A? Je li spomenuto za podne da klanjao uči? A? Za podne ništa, a za ostale je sve spomenuto da je u kući. A on nam ovdje navodi hadisu. Kaže, vorubi anuha nuhu kane usali arban qableha fi bejti. Znači, u slabom, vorubi je kad to odmah šariti u slabom hadisu, da je došlo da je klanjao, da je klanjao četiri rekata prije podne namaza u kući. A u stvari mi znamo iz Buhari muslima da nije spomenuti da klanjao kući. Sunete od podne namaza. Jedino možemo reći da opće je značenje hadisa, da je bolje klanjati na filu, u kući nego u mešidu, da se poopći znači tog hadisa odnosi i na podni namaz. I, i ima smisla s time dokazivati. Jer to su riječi tekst poslanika sam sam. A ovamo znači nemamo direktno precizirano. Da je ovdje recimo da je došlo u hadisu od Adulab Nomer, Abdulab Nabas, da se nije klanjao. I, e, ovaj, da, da nije klanjao, nego, e, u tom hadismu koje smo mi spomenuli prešučena je. Ali pa su navedeni ovi drugi hadisi. U svakom slučaju, ima širine. Kaže, kadao kablijeti bade, eh, bade dhuhri lema eh, ruvi anhu enhu iza lem yusali arban kable dhuhri sallaha badeha sallahu ne badeha. Kaže, naklanjavanje eh, suneta koji su prije farza, podne farz namaza, prenešeno je, znači u slaboj predaj ruvije, da bi klanjao nakon, nakon podne farz namaza. Kaže, wa qada'u al-ba'diyyati ba'd al-asr, li'annahu lamma shughila ba'd al-asr 'an rak'atayn salaha, salahu ma ba'd al-asr. Kaže naklanjavanje uh, suneta nakon podne namaza da i naklanja uh, oni koji se klanjaju nakon podne namaza da klanjao nakon što je klanjao uh, farz od ikindije. Jer kaže jednom prilikom kada je kada je bio uh, zauzet, došla mu neka delegacija, bio zauzet poslanik sallallahu alejhi E, pa je došao e, nakon Indije kući, pa je klanjao dva rekata, pa je bio upitan od Mumu Seleme šta to on klanja, jel, da iše i tako da nima više. Uglavnom, ima, duga je ta tema, te na filu koji je klanjao nakon Indije namazu. To je malo ovaj, komplikovana, ima više hadisa po tom. Da li to bilo neki posljedan namaz koji on klanjao, a imamo ovo da je klanja da je jednom naklanjavao da je rekao da je naklanjavao jer je bio zauzet da klanja ovaj da, da nije klanjao zbog te delegacije ni klanjao sunete poslije podne uh, što je tema za sebe. Uglavnom, to je potvrđeno, će znači, ovo došlo u hadisma, Buhari i muslima. I e, sljedeće kaže je džuzu en yusalli arban bi teslimi vahidin fe kad rubi anhu dalik. Kaže, dozvojen da klanja četiri kata, ona koja se prije podne sa jednim selamom, sa predavanjem jednog selama kao što klanja Hanefije, kaže, fe kad rubi anhu, rubi je znači uh, e, besirati. Uh, daf, znači u formi slabosti hadisa, u slabom hadisu je to prenešeno. I to je tačno, znači, to je prenešeno to u slabom hadisu, nije vredostojno. Dobro, kaže, El Arba Qabla Asr, četiri kata prije, prije, ovaj, prije Kindije, kaže, Saha Anhu, <clears throat> sallallahu alaihi sallam, nehum kale, rahim Allahu imra'an, salla Qabla Asri Arba'a. Da se Allah smiluje čovjeku i koji klanja četiri rekata prije Ikindije. Kaže, volem tutkar fi suneni ratib, a kaže, nije spomenuto u potvrđenim sunetima da se uklanjala. Znači, nije tu, nije tu bila praksa poslanika, sa osanem, ali su ovi riječi prenesene. Međutim, ovaj hadis, ja ne znam kako on rekao, kaže, saha anhu, vredostano, došlo vredostano predaje od njega, a u stvari hadis je slab. I ocijenili ga tako mnogi, mnogi učenjaci, Ibn Hadjera, Albanija i tako dalje. Možda da Albanija da je digu, možda stepen privativ na osnovu više rivajeta, u svakom slučaju, znači, slab, hadis je slab. Vjerodostojniji su one predaje da se klanja dva rekada prije Kindije. Ima više rivajeta, više hadisa, u njima ima sve slabosti, ali e, bliže da se oni mogu digna stepen prihvatljivog e, hadisa, odnosno da klanja dva rekada prije, prije Kindije. Znači, ovaj hadis je slab. A vi znate, ovaj, vi znate u Turskoj vojsi za vrijeme na tako kako je bila. Kada treba neku utvrdu osvojiti, kad trebaju posebni ljudi s kerametima da uđe. Pa kaže, se onda kaže, izađe ovaj vojskovađa, kaže, ima li neko među vama da nikad nije propustio sunete Indije? I kad se javi, koji se javi, oni idu i kad napadnu probiju. Ne može, ne može niko stati pred njima. To spremno se to spominjio. A, ruje. <laughs> <laughs> inače s ovom pričom dokazuju bitnost klanjanja ikindijski suneta. Ja. Uglavnom ova naravno ova došlo da, da slabom hadisu, da i hadisu, ovaj tako da to nije e, prvo to nisu potvrđeni suneti uopšte, a i došlo su slabom hadisu. Ako ako se moglo nešto da digne slepim prihvatio, to su dva rekata da se klanja. Andalusam Andalusam Andalusam, Andalusam, then.